Պատվիրակության կազմում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, ում հետ այսօր խոսելու ենք եվրոպական այդ կառույցում տեղի ունեցած քննարկումների մասին։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մամիջանյան, նախ ճշտենք, դուք դեռ Ստրասբուրգում եք, թե արդեն վերադարձել եք։ Երևանում եմ Գորիսի ճանապարհին։ Բարի, այս պահին ճանապարհին եք։ Օրեր առաջ դուք հնարավորություն ունեցաք ելույթ ունենալ ԵԽԽՎ լիագումար նիստին բավականին հուզիչ, միևնույն ժամանակ զուտ փաստերի հիման վրա հիմնված ելույթ էր ձեր ելույթը, ներկայացրիք Լաչինի Միջանսկի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, սկսած սննդից, դեղամիջոցներից մինչև կոմունիկացիաներ։ Ինչպես այն ընդունվեց նիստի մասնակիցների կողմից նախ հաստենք, որ ԵԽԽՎ աշխատանքը եւ ցանկացած խորհրդարանական կառույցի աշխատանքը տեսանելիից զատ ունի նաեւ այսպես կոչված ոչ տեսանելի բաղադրիչ, դա ոչ միայն ելույթներն են, այլ նաեւ ընթացիկ շփումները այլ երկրների ազգային պատվիրակությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես վստահ եմ նկատել էիք Ադրբեջանի պատվիրակների խոսույթից, իրենք փորձում էին զարգացնել այն թեզը, թե իբր բլոկադա չկա ճանապարհը բաց է։ Ա, ու այսպես ասեմ ազգային պատվիրակությունների անդամների հետ իմ շփումների ընթացքում ես գոնե մեկ падգամավոր պատվիրակ չեմ հանդիպել, ով որ կասկածի տակ դրներ Լաչինի Միչանսկի փակված լինելու փաստը։ Այսինքն համենայնպես իմ շփումների ընթացքում, այսինքն Ադրբեջանի այդ խոսույթը անընկալելի էր այն ռոպագանդիստական կեղծ թեզը, որ իրանք այս անգամ ուտրել էին, աբսուրդային էր եւ եվրոպացիների կողմից հնընկալելի։ Բնականաբար հարկա իրավիճակի հետ կապված շատ տարբեր ընկալումներ ունեին ամենատարբեր երկրների պատվիրակությունները բայց բոլորը միակարծիք էին որ փաստացի արկա է բլոկադա, փաստացի արկա է հումանիտար արդեն իսկ կատաստրոֆա այլ ոչ թե աղետ այլ ոչ թե ճգնաժամ դի արձագանքները այդ տիրույթի մեջ էին հանած իհարկե ադրբեջանական թուրքական պատվիրակությունները եւ մի քանի ԵԽԽՎ պատվիրակներ, որոնք միշտ պրոադրբեջանական դիրքորոշում ունեն, որ այլ դրդապատճառներ ունի, բացարձակ ոչ քաղաքական։ Պարոն Մամիջանյան, բնականաբար սпасելի էր ադրբեջանցի պատվիրակների նման կեղծ թեզերը, որին ի պատասխան ընդամենը 3 րոպեի ընթացքում դուք կրկին ներկայացրիք փաստեր, նշելով, որ Ադրբեջանը նախապատրաստվում է էթնիկ զտումների, իսկ վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցրիք, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես արձագանքեցին ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Վերջին նախադասությանը, ինչպես եւ ցանկացած ինքնորոշմանը վերաբերող հայտարարությունը շատ եթե չեմ հիստերիկ ապա բուրըն արձագանքին ունենում ադրբեջանցիները ընդ որում թե պատվիրակները նկատի ունեմ պատգամավորները ԵԽՎ-ի թե իրենց դիվանագիտական կորպուսը բայց ես համարում եմ որ անհրաժեշտ է լսելի պահել այդ ցեզը եւ դա Արցախի գույցան, Արցախահայության եւ Հայաստանի գույցան պարտադիր պայման Ոստի դրա հնչեցումը կարևոր եմ համարում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության խոսույթում եւ խիստ զարմանում եմ, որ իշխանությունները դա այդպես չեն անում։ Ինչ վերաբերվում է թեզին մեր եվրոպացի գործընկերների ընկալման այդ կապված, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ թե Բորելի հայտարարությունը, թե 21 թվականի Գառնանը եւ Կրիստիան համանախագաների հայտարարությունը պարունակում էր ինքնորոշման կետը, ուստի այն փաստը որ դրա մասին հաճախ չի խոսվում Բացարձակ ինք չի որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ այն չլինի։ Մեկ երկրորդը այս պահին դեռևս քննարկման փուլում գտնվող Եվրոպայի խորհրդարանում Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը պարոն Կովաչևի պատրաստած նույնպես պարունակում է երեք հիմնարար սկզբունքները։ Պետք է նշեմ, որ հաշվի առնելով խորհրդարանական եւ կուսակցական դիվանագիտության խողովակները հանրապետական կուսակցության մենք շատ ջանքեր ենք ներդրել որպեսզի Կովաչևի զեկույցի մեջ հստակ նշված լինեն երեք հիմնարար սկզբունքները եւ ի պատիվան Կովաչևի ինք առասել եք Հայաստանի հանդեպ միշտ եղել է լոյալ եւ Արցախի հանդեպ միշտ եղել է լոյալ եւ արդարության կողմնակիցը նշված է ուստի որևէ կերպ չի կարելի ենթադրել ինքնորոշման խոսույթը գոնե պարլամենտականի դուրս մնա դաշտից, որովհետև այդ անհասկանալի թեզը, որ աշխարհը մեզանից պահանջում է իջեցնել նշաձողը եւ այլն եւ այլն երբ որ դու ինքդ քո բերանով խոսույթ ես քողում երբ որ դու ինքդ քեզանով պատրաստ ես գնալ անակալելի կոմպրոմիսների ակնկալիքներ չպետք է ունենաս աշխարից Պարոն Մամիջանյան խոսվեց նաև այն մասին, որ փաստահավաք խումբ ուղարկվի Արցախ, որքանով է իրատեսական համարում սա դա կախված է շատ գործոններից, իրապես շատ գործոններից եւ ոչ միայն ԵԽԽՎ-ից կախված գործոններից, համարապես այդ ուղությամբ բարձր հավանականություն ես տեսնում։ Մենք հանդիպել ենք նաեւ պարոն Գևորքյանի եւ պարոն Ռոստումյանի հետ, Տիկին Դոնյա Միատովիչի հետ։ Ինչպես գիտեք, Տիկին Միատովիչը այսպես կամ 2-3 շաբաթ առաջ դեռ հայտարարություններ տարածել կապված բլոկադայի հետ ինչով արժանացել էր ադրբեջանական քարավճան մեքենայի թիրախավորմանը Տիկի Միատովիչը վերահաստատեց իր մտածումները բլոկադայի հարցում եւ հումանիտար առևտրի հարցում, պարզապես խնդիրը կայանում էր նրանում, որ ռազմակատարի գործիքը կազմը բավական զուսպ է պրակտիկ տեսանկյունից բավական աղքատիկ է այսպես ձևակերպեմ, բայց չի բացառվում, որ հենց Նիկին Միաթովիչի հանձնաժողովի միջոցով կլինի։ Տեսնենք, դա իրապես շատ գործոններից է կախված, որոնցից ոչ բոլորն են ԵԽԽՎ-ում եւ ընդհանրացնելով պարոն Մամիջանյան, ինչպիսին են ԵԽԽՎ-ի մոտեցումները եւ ինչ սպասենք, ինչ արդյունքներ ակնկալենք եւ որևէ բանաձևի ընդունում քննարկումների արդյունքից հետո ինչպիսին կլինեն արդյունքները։ Դեռ բարդ է ասել, թե վերջն արդյունքը ինչ տեսքով կլինի, ռեզոլյուցիա կլինի, զեկույց կլինի, հայտարարություն կլինի, տարբերակները դեռ շատ են ավելի պրոցեսուալ տարբերություններ կան, հա, թե որի ազարգացման դեպքում որն է։ Այս բարայդրությամբ դա տեղափոխվել է հանձնաժողով դրոյի որոշմամբ։ Ես այսպես կձևակերպեմ, հա, եթե թարական հարցնեկի ԽԽՎ-ի մտցումը։ Իհարկե շատ ավելի հեշտ է ԵԽՎ-ի հետ աշխատել հումանիտար թեմաներով, իրավունքների թեմաներով եւ բայց ես կարեւոր եմ համարում, որպես կարևորագույն իրավունք նշվի հենց ինքնորոշման իրավունքը ես համարում եմ, որ դա խոցույթից բացակայել չի կարող եւ բացառապես սոցիալական, հումանիտար կամ իրավունքների պաշտպանության թեզի վրա շատ բարդ կլինի կարողացել ԵԽԽՎ-ում աշխատանքը։ Համարում եմ, որ ամեն դեպքում ինքնորոշման իրավունքի մասին, Արցախի կարգավիճակի մասին խոսույթը պիտի մնա միջազգային հարաբերություններում որպես օրակարգային հարց։ Ես լավ հասկանում եմ ռեալ պոլիտիկը, լավ ընկալում եմ իրավիճակում են գտնվում հայկական երկու պետությունները, բայց Արնվանազն պարլամենտական դիվանագիտությունը ենթադրում է որոշակի համարձակություն, որը ցավոք սրտի այս պահին Հայաստանի իշխանությունները չեն դրսևորում։ Պարոն Մամիջանյան, բացի պաշտոնական զեկույցներից, դուք ունենում եք նաև կուլիսային հանդիպումներ, եւ ես կուզենայի այս համատեքստում իմանալ ինչպիսին են եվրոպացի ձեր գործընկերների դիրքորոշումներն առհասարակ հաշվի առնելով բարդ գեոպոլիտիկ իրավիճակը բնականաբար բոլոր իրադարձությունները տարածաշրջանում փոխկապակցվում են եւ քննարկվում են գեոպոլիտիկ բախումների համատեքստում, որը որից ես անձամբ միշտ փորձում եմ խուսափել ոչ թե այս կամ այն աշխարհակական կենտրոնի համար հաճ բան չասելու կամ չարձանագրելու այդ կապված, այլ որովհետեւ համարում եմ, որ այն իշխանությունները կամ այն գործիչները, որոնք հանդգնում են Հայաստանը ու Արցախը դարձնել աշխարհակահաղական կենտրոնների, ուժային կենտրոնների բախման վայր, պարզապես ինքնասպանություն են գործում երկրների համար, որովհետև աշխարհում մեր աչքի առաջ են այն երկրների օրինակները, որոնք դարձել են աշխարհակահաղական բախումների թատերաբեմ, դա երբեք լավ չի ավարտվում ոչ կարճաժամկետ, ոչ երկարաժամկետ դրամաբանության մեջ։ Ոստի այս պահին դա բավական բարդ, բավական բազմաշերտ քննարկումներ են ու սույցներ, բայց միևնույն է անհրաժեշտ է պրոայկական խոսույթը եւ հայկական դակետերը ներկայացնել աշխարհին։ Պարոն Մամիջանյան, կրկին անգամ շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար, ստեսություն։ Ինձ կացեք։